บุ๊กทูแปดสิบหกคำถามอดีตการสองคลอสมัยปรายทสดคุณผูกเน็กไทเส้นไหนคุกิกาคลาริสติตูริเชย คุณซื้อรถคันไหนแล้วคุกี้ออโตมอบิลีตูเปอร์เกย์คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนคุกี้เลกรสติตูอุสเปรนอมาราไวคุณได้เห็นใครคายูสปมาเตเตมคุณได้พบใครคายูสุติโคเต ุณได้เจอใครที่รู้จักคายุสอัตปจโนตคุณตื่นนอนกี่โมงคาเดยุสอัตกิลิตคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คาเดยุสประเดยุตคุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่คาเดยุสลวิตสนุสโตยุต ทำไมคุณถึงตื่นนอนคุดิลยูสอัตสบูโดเตทำไมคุณถึงเป็นครูคุดิลยูสตาพเตโมกิโตโยูทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่คุดิลยูสวาเจาวตตักซ์คุณมาจากที่ไหนอิชคุริยูสอัตเตยูเตอัตวิคุเต คุณไปไหนมา คุ u ยูสนุเอโยเตคุณไปอยู่ที่ไหนมา คุ r ยูสบูโวเตคุณไปช่วยใครมาคำตุปป a d ė ยคุณเขียนถึงใครคำตุปป a r เชคุณตอบใคร Come to Atsakei.